Ebyabalevita esura ya makumi gabiri Ebibona bonyo byobutaulira Omkama agambira Musa ati Ogambira abaisraeli oti Omwisraeli wena wena anga omufuruki alikutura omwisraeli aliongera Moleki omwanawe wena wena bamuite abanyansi bamuteze amabale Inyenyenene ndinigalira omuntu ogwo mara mutwe omuba wenene arokuongera moleki omwanawe akahagaza atakatifu wange akajangura ibara lyange litakatifu kama nyansi baliziza kutetao omuntu ogwo oruo alikuongera moleki omwanawe batamwisire aonu ndinigalira omuntu ogwo nabanyarugandabe ndibatwa omubabo wenene nabona abali mulondora kusiyana na moleki ko muntu aliyekwata abatungamirwe abazimu nabarogi akatera obumaraya nkabonene ndi munigalira mutwe omubawenene arwekyo muikale ni mwera mube batakatifu kubaninye omukama ruwanga wanyu mwekomye ebiragiro byange mubikwate ninye omukama alikubayindura abatakatifu harokuba buli muntu alikeenaishe anganyina bamuite yakeenaishe anganyina okuitwa kwe aliturwa entambarayi ko mtu alisiyana na muka mutaiwe bombiri omushaija nomukazi babaite omushaija alibyama na mukaishe ogo alibadwireishe bombiri babaite okwitwa kwabo baliturwa entambara yabo komuntu alibyamano mkamwana bombiri babaite kaliba bakozire ekizira okwitwa kwabo baliturwa entambara yabo komshaija alibyamano mshaija okwobonoti mukazi bombiri baliba bakozire eyano babaite okwitwa kwabo baliturwa entambara yabo ko mtu alishwerera omukazi akataona nyina eliyo liliba lili yano baboke no muliro wenene na bonene atali baokiye mkekyo omulinywe ko mtu alibyama nekigunju bamuite nekigunju ekyo mukite ko mkazi aligoba ekigunju kyo na kiona akabyama nakyo mumuite nekigunju ekyo okuitwa ko mkazi nekigunju eliba elintambaraye nekigunju ko muntu alibyamana munyanya obwo ishe anga owanyina ekyo kiliba kiri kigambo kenshoni mubaitire omumaisho gababo okubyama na munyanya entambara ne mukwata ko mushaje alibyama nomukazi alikwebona akashurura okwebona ko mukazi nomukazi wenene yayeshurura okwebona kwe bombi libabachwe omubabu otalibyama nanyokwento andikishwe nkazi arokuba okwo kubyama omunyabuzale wawe akuli hai entambara nebakwata komshaje alibyama na mukanyi na rumi aliba ajuire nyina rumi entambara nebakwata balifa bagumbaire komshaje alishwera omuramu obwobuli babuli buwagale yajura omurumuna baligumbara harwekyo mukwate ebiragiro byange byona nemigonzo yange yona mara mubiike nirwensi mbali ndi kubatwara kutura etali batanaka mutali rondora migirire ya yangeryo ndi kubinga omumaisho ganyu aro kuba bakagira ebigiro ebi nabazira na kyonka nabagambira nti mulisika ensi yabo nanye ndigiba mugirie ensi kusheshekana amata n'obwoki ninye omukama ruwanga wanyu ayabashoire omu mahanga harwekyo mwahurane ekigunju ekirikwera nekiyagale nekinyonyi ekirikwera nekihagale mutalirya kigunju anga kinyonyi anga na kintu kyona kyona ekyo nchoroire kamumanya okwo biribiyagali mutalibirya mukahagara mumbere batakatifu arokuba inye mukama ndi mutakatifu mara mbawire omumahanga kamubabange nyabwange omushayija angu mukazi alikubandwa bazimu anga kali murogi mumwite mumuteze amabale okwitwa kwe yaturwa entambaraze